Pán s vami. Slova svatého Evangelia podľa Lukáše. Ježíš byl blízko Jeruzaléma a lidé mysleli, že Boží kráľovství musí ich hned objeviť. Povedel im toto podobenství. Jeden urozený človek odcházel do daleké zemne, aby převzal kráľovskou dôstojnosť a pak, aby se vrátil zavolal si deset svých služebníků a svěřil jim deset hřivien a řekl jim, hospodářte s nimi, dokud se nevrátím. Ale jeho občané ho ne, nenaviděli, poslali proto za ním poselství se vzkazem. Nechceme toho člověka za krále. On se však vrátil z královskou hodnosti a nařídil předvolat k sobě ty služebníky, kterým svěřil peníze, aby, získal, aby zjistil, kolik kdo vyzískal. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřívna vyzískala 10 hřiven. Řekl mu, správně, dobrý služebníku, že jsi byl věrný v maličkosti, budeš mít pod moci 10 měst. Přišel druhý a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla pět hřivien. Odpověděl mu, a ty budeš mít pod sebou pět měst. Další přišel a řekl, pane, tady je tvoje hřivna, měl jsem ji uloženou v šatku. Bál jsem se tě, protože jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal, sklízíš, co jsi nezasel. On mu na to řekl, špatný služebníku, z tvých vlastných slov tě budu soudit. Viděl jsi, že jsem přísný člověk, beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč si tedy neuložil moje peníze do smenárny? A já, až bych přišel, vyzvedol bych je i s úrokem. Těm, dostali okolo, řekl, vezměte vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřivien. Namítli mu, pane, ten má už deset hřivien. Říkám vám, každému, kdo má, bude dáno, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Ale ty, moje nepřátelé, kteří mě nechtěli za svého krále, přiveďte sem a přede mnou je pobíte po tých rečiach šel dal z húru do Jeruzaléma. Slyšeli sme slovo Boží. Chvála Tobie, Kriste. Milovaní bratři a sestry, Jedno přísloví říká, že bez práce nejsou koláče. A to určitě vyžaduje určitou námahu. Abychom ty koláče měli, tak potřebujeme k tomu určité ingredienty a taky potřebujeme aj to, že chceme ty koláče udělat. To přísloví nám říká, že opravdu, když chceme něco dosáhnout, tak musíme vynaložit určitou námahu, určitou oběť. V dnešním evangeliu slyšíme, jako jeden hospodář dává úkoly svým služebníkům a ty služebníci ty úkoly, ty dva služebníky berú to vážne, pokud ten třetí to nejak vážne nebere. Tí dva služebníky opravdu vynaložili určitú námahu, protože jeden získal z jedné hřívny 10, ten další získal z jedné hřívny 5. A ten třetí to nechal tak. Nechtěl s tím nic mít společného a proto ho hospodář pak za to potrestal. V nás tento príbeh môže vyvolať strach, protože když se nad tím tak zamyslíme, tak opravdu Bůh pořád od nás něco chce. Bůh pořád vyžaduje, abychom vynakladali nějakou námahu. Proč to je tak? Kvůli čemu? A víme, že pokud to Bůh neudělá, tak on nás bude trestat. Jenomže je to opravdu tak? Myslím si, že ne. Bůh je ten, který nás opravdu má rád. Bůh nás miluje. Bůh nás stvořil k svému obrazu. Jenomže co Bůh chce, abychom nepropadli svému egoizmu. Abychom nepropadli sebalásce. Abychom nepropadli pohodlnosť. Abychom opravdu se usilovali aj obietovať. A obieta to je to, že se usilujeme nekonať to, co chci ja, teda ja ako osoba. Ale obieta je to, že delám to, co je správne. Že konám to, co Bůh ode mne chce. Dnešní památka nám taky přibližuje jako rodiče Pany Márie ji obetovali, obětovali v chrámě. Ona ještě byla jako malé dítě. A tradice nám říká, že Joachim a Anna, rodiče Pany Márie, měli potíže s tím, aby měli dítě. A proto se Pana Mária narodila trošku později, neskôršem věku, když už Joachim a Anna byli trošku starší lidi. A oni tu holčičku, kterou měli, tak přinášejí, přivadějí do chrámu, aby ji tam obětovali Bohu. A to nebyla taková oběd, že se pomodlili a šli domů, ale oni ji tam nechali sloužit v Jeruzalemském chráme. Čili dítě, ktorí mieli, opravdu odevstali do služby Bohu. Určite to pro nich bylo namahavé. Určite to bylo náročné. Ale oni si uvedomovali, že to jediné, co mají, svoji holčičku, odevzdávají do Božích rukou. Odevzdávají Bohu protože Bůh je ten, který to všechno tady řídí. Bůh je ten, který opravdu má všechno pod svojí kontrolou. A proto aj pro nás, milovaní bratia a sestry, je dôležité, abychom sa taky obietovali, abychom sa taky zasviecovali Bohu. A nestočí to dělat jenom jednou za rok, nebo dvakrát za rok, třikrát. Myslím si, že když se budeme Bohu odevzdávat každý den, tak všechno bude správně. Když se Bohu budeme zasvěcovat každý den a snažit se vnímat to, co On chce od nás, tak půjdeme tou Boží cestou. A tedy ty hřívny z Evangelia, které jsme slyšeli v našem životě, se budou spíše rozmnožovat, než bude jich ubúdať. Amen.